กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรอ FM106 ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญทางพี่ปุณโญมาพบกันท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยในแต่ละวันนั้นก็นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของ สัมมาสัมพุทธะ มาบอกมาสอนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับฟังนั่นคือการ ทำหน้าที่ของข้าพเจ้านั่นเอง หน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทำไว้คือการบอกสอน การสอนนะคำว่าเป็นผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายนั่นคือเป็นหน้าที่ของสมาสมุทธะนะผู้เป็นศาสดาคือผู้สอน ตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่ในการบอกต่อนะบอกต่อคำสอนนั้นด้วยบทเพียนชนะของพระพุทธเจ้าบ้าง บอกต่อคำสอนนั้นด้วยอัฏฐะ คือการอธิบายให้เข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันนี้ทั้งพยัญชนะ ทั้งอัตตะนั่นก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยพยัญชนะด้วย โดยอัตตะด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอันนี้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุของพระสงฆ์ในธรรมวินัยนี้เลย แต่ว่า จะต้องมาทำหน้าที่ในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง แล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุด โดยในการนี้ในช่วงของวันอังคาร และก็วันพุธจะเป็นวันที่ข้าพเจ้านั้นจะนำพระสูตรจะนำพุทธพจน์ ที่ได้มีการแปลเอาไว้จากพระสูตรตรงนั้นจากพระสูตรตรงนี้แต่โดยสมนวนการแปลนี้ก็ มีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แปลไว้ โดยส่วนใหญ่นั่นก็จะนำเนื้อหาที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้แปลเอาไว้ ดยท่านก็เลือกมาจากในพระไตรปิฎกนะตามพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้นะตัดเอามาเป็นช่วงช่วงช่วงไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่ก็รวบรวมไว้ ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ ช่วงไหนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติก็รวบรวมไว้เป็นส่วนเป็นส่วน อันนี้ก็เรียกว่าหนังสือจากหนังสือชุดจากพระโอษฐ์ แล้วก็บางสำนวนบางเรื่องราวก็นำมาจากฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บางเรื่องราวก็นำมาจากฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยที่มีการแปลเอาไว้เนื่องจากภาษาบาลี ที่พิเศษอย่างหนึ่งท่านผู้ฟัง ในรายการนี้ก็คือว่า เราก็จะนำภาษาไทยด้วย แล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยมาให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยแต่การฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์สองภาษาคือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง ตรงที่ว่าเมื่อเราฟังแล้วอา้าวศัพท์ภาษาไทย แต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจได้ฟังดีสามภาษาอังกฤษบางทีมีคำบางคำที่เราเข้าใจ แล้วเราฟังดูมันก็เป็นการทาความเข้าใจสิ่งที่เป็นพุทธพจน์จากอีกแง่มุมหนึ่งแต่ตรงนี้จะทำให้ความรู้ของเรามีความแตกฉานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในผู้ฟังก็ลองฟังดูโดยในการนี้ข้าพเจ้าก็จะมีการอธิบายให้ฟังด้วย และเป็นการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุด เรื่องราวที่จะมาให้ฟังในวันนี้ เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้เปรียบเทียบให้ฟังถึงระหว่างกาย ของเรา กับจิตของเรา แต่คือท่านผู้ฟังทุกคน ตัวข้าพเจ้าเอง ตัวท่านผู้ฟังเองภิกษุรูปไหนก็ตาม แม้แต่คารวาสหรือว่าสัตว์จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก หรือแม้แต่เทวดา สัตว์ต่างๆเหล่านั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเป็นรูปแต่เป็นกายแต่เป็นใจแต่ส่วนใหญ่ในสังสารวัฏจะเป็นอย่างนี้ แต่ส่วนที่ไม่มีกายก็มีนะ พวกที่ว่าอยู่ในชั้นอรูป นะรูปประพบเราก็จะไม่มีกายละ แต่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นั่นคือส่วนที่ยังมีกายหยาบบ้างกายละเอียดบ้าง แต่ซึ่งกายต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีจิตที่มายึดครองเอากายเนี่ยโดยความเป็นตัวตน อย่างการที่เรามารู้สึกว่านี่ตัวฉันนะนี่แขนฉันนะนี่ขาฉันนะแขนฉันเป็นอย่างนี้แขนฉันเจ็บบ้างแขนฉันดีบ้าง ขาฉันเป็นอย่างนี้ขาฉันมีกล้ามบ้างขาฉัน อ่อนแรงบ้างนะซึ่งไอ้ความที่เรามายึดถือเป็นตัวตนโดยอาศัยกายอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ซึ่ง ไม่ ว่าจะเป็นทั้งกาย หรือว่าทั้งจิตเนี่ยเราสามารถยึดถือ ได้หมดเลยนะอะไรก็ ไปยึดถือ ก็จิตนี่แหละเขาไปยึดถือยึดถืออะไรได้บ้างยึดถือกายด้วยความเป็นตัวตนได้ จิตนี่แหละเขาไปยึดถือ ยึดถืออะไรได้บ้าง ก็ยึดถือจิตนั่นแหละ โดยความเป็นตัวตนก็ได้ แต่คือความยึดถือเนี่ยมันจับอยู่ได้ทุกทีแต่พระเจ้าได้ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบเอาไว้ ระหว่างการยึดถือใน2ออย่าง ซึ่งการยึดถือในกายเป็นตัวตน ยึดถือในจิตโดยความเป็นตัวตนเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายมากกว่าแต่คือเริ่มฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า ความยึดถือเนี่ยมันอันตรายละ ความยึดถือมันติดได้กับทุกอย่าง แต่มันไปกันได้กับทุกที่ แต่ในระหว่างการยึดถือกายโดยความเป็นตัวตน กับการยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยยึดถือกายเนี่ยมันยังดีกว่าเนี่ยดีกว่าไม่ถึงว่ามันจะเบากว่า มันจะคลายกำหนัดได้บ้าง ในเวลาต่อๆไป เพราะว่าการที่กายมันแตกกายมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความในความคลายกำหนัดได้บ้าง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการยึดถือจิตแล้วโอ้โห ความยึดถือจิตนี่มันมันยากที่จะแงะแซะออกทีเดียว แต่พระเจ้าได้เปรียบเทียบไว้ทั้งฝังเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเปรียบเหมือนกับลิงนี่แหละ ลิงเวลาที่มันเดินทางไปในป่าเนี่ยมันก็จะโหนกิ่งไม้จับตรงนั้นจับตรงนี้โหนไปโหนไปโหนไปก็เปรียบเสมือนจิตที่ดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยเกิดดับเกิดดับไปอย่างนี้ ไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเสื่อมสภาพของมันแต่มันเกิดดับเป็นธรรมชาติแต่ลองมาฟังพระสูตรนี้ดูที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ เกี่ยวกับเรื่องของการยึดครองเอากายเป็นตัวตน กับการยึดครองโดยเอาจิตเป็นตัวตน และตรัสไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ผู้ดุชนผู้ไม่มีการสดับ จะพึงเบื่อหน่ายได้บ้าง จะพึงกลายกำหนัดได้บ้าง จะพึงปล่อยวางได้บ้าง ในกายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งตาทั้งสี่นี้ ข้อนั้นประเหตุไปเล่าประเหตุว่า การก่อขึ้นก็ดี การสลายลงก็ดี การถูกยึดกรองก็ดี การทอดทิ้งซากไว้ก็ดี แห่งกาย อันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้ ย่อมปรากฏอยู่ ประเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้าง จึงคลายกำหนัดได้บ้าง จึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้น Because the uninstructed w a l d e r i n g might experience revulsion towards this body composed of four great elements, he might become dispassionate towards it and be liberated from it. For what reason? Because growth and decline is seen in this body composed of the four great elements. It is seen being taken up and laid aside. Therefore, the uninstructed, worldling, might experience revulsion towards this body, composed of the four great elements. He might become dispassionate towards it, and be liberated from it. พิสุตทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดี หรือวิญญาณก็ดีดังนี้นั้น ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ ไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะกลายกำนัด ไม่อาจจะปล่อยวาง ซึ่งจิตนั้นกอนั้นประเหตุไรเล่าปพระเหตุว่า สิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้ เป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับ ได้ถึงทับแล้วด้วยตนาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิ โดยความเป็นตัวตน มาตลอดการชานานว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้ ประเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับ จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะกลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวาง ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้ but pickles as to that which is called mind and mentality and consciousness, the uninstructed worldling is unable to experience revulsion towards it, unable to become dispassionate towards it, and be liberated from it. For what reason? Because for a long time this has been held to by him, appropriated, and grasped thus, this is my, this I am, this is myself. Therefore, the uninstructed worldling is unable to experience revulsion towards it, unable to become dispassionate towards it, and be liberated from it. ภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้มีการสดับนั้น จะพึงเข้าไปยึดถือ เอากาย อันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสีนี้ โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็นตัวตนนั้นไม่ดีเลยก้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า กายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสีนี้ ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีห้าปีสิบปีบ้างยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้าง เกินกว่าร้อยปีบ้าง ก็ปรากฏอยู่ แต่ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดี มโนก็ดี หรือวิญญาณก็ดี ดังนี้นั้นดวงอื่นเกิดขึ้น ดวงอื่นดับไป ตลอดวันตลอดคืน เปรียบเหมือนวานอน หรือลิงเมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่น เช่นนี้เรื่อยไป เรื่อยไปกรณีฉันใด สิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดี มโนก็ดี วิญญาณก็ดี ก็ฉะนั้นเหมือนกัน ดวงอื่นเกิดขึ้น ดวงอื่นดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน Because it would be better for the uninstructed worldling to take as self this body composed of the four great elements rather than the mind. For what reason? Because this body composed for the four great elements, is seen standing for one year, for two years, for three years, for five or ten years, for twenty, thirty, forty, or fifty years, for a hundred years, or even longer. But that which is called mind, and mentality, and consciousness, arises as one thing and ceases as another by day and by night. Just as a monkey roaming through a forest grabs hold of one branch, lets that go, and grabs another, then let that go and grabs still another. So too, that which is called mind, and mentality, and consciousness, arises as one thing, and ceases as another by day and by night. จุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่า คนที่ถ้ายึดถือคือความยึดถือนี่ไม่ดีแน่นอนนะท่านผู้ฟัง ซึ่งในที่นี้เขาใช้คำว่า grasp ซึ่งหมายถึงการจับช่วยการจับยึดเอา แต่ในที่อื่นๆบางทีก็ใช้คำว่า attachment ก็มีเป็นเวลาที่เรายึดถือเนี่ยในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้ยึดถือกาย แต่อันนี้ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า ไม่ใช่ให้ยึดถือกาย แต่ถ้าจะยึดถือกายแล้วไม่ยึดถือจิตเนี่ยถ้าจะยึดถือกายแล้วโดยที่ไม่ยึดถือจิต ยึดถือกายยังดีกว่า เพราะว่ายึดถือจิตนั้นไม่ดี แต่ความยึดถือท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนี้ ว่ามันเกิดได้ทั้งในกาย เกิดได้ทั้งในจิต ถ้าบอกว่า การมีการยึดถือแล้วทำไมจิตจะไม่มีการยึดถือได้ เพราะการยึดถือมันยึดถือได้หมดทุกอย่าง เพราะการยึดถือถ้ามีแล้วมันยึดถือได้ทุกอย่าง ถ้ามันติดแล้วมันก็จะติดกับอะไรก็มันก็ติดได้นะซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้ฟังนะยกตัวอย่างให้ฟังถึงเหมือนกับลิงที่ห้อยขนตัวเองไปอย่างที่บ้าไป แต่มีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของคำว่าจิต มโน แล้วก็วิญญาณนะจิตนี้คือใช้คำว่า mind มโน ก็คือ mentality แล้วก็วิญญาณ แล้วก็คือ consciousness สามอย่างนี้มีธรรมชาติที่เป็นความละเอียดเสมอเสมอกัน แต่ว่าก็เป็นคนละอย่างกันนะ อย่างคำว่า consciousness เนี่ยคือคำว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณคือการเข้าไปทำหน้าที่รับรู้รับรู้ในทางตาเขาก็เรียกว่า eye consciousness รับรู้ทางหูเขาก็เรียกว่า ear consciousness เป็นต้นทีนี้ mind คือหมายถึงจิตเนี่ยมันจะแตกต่างกับ วิญญาณนิดหนึ่งตรงนี้ว่า จิตนั้นมีธรรมชาติสั่งสมด้วย อย่างเช่นไม้คือจิตของเรายางจำได้ว่าเมื่อวานคืออะไรวันนี้เป็นยังไงในมีการสั่งสมสภาพสั่งสมของมันเนี่ยก็เรียกว่ากรรม ทีนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดความคลายกำหนัดและความปล่อยวางนั่นคือการที่เราเห็นมันเสื่อมไป เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเห็นสภาพถึงของความไม่เที่ยงถามว่าสภาพนี้มีในจิตไหม แต่คำตอบก็คือมี แต่ว่ามันไม่ชัดเจนเท่ากับในกายแต่ในกายเราจะเห็นความแก่ 40 ปี 50 ปีร้อยปีแต่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อันนี้เห็นได้ชัดเจน แต่ว่าในใจเนี่ยมันมันตายไหมมันเปลี่ยนไหมมีความไม่เที่ยงไหมมี แต่ว่ามันไม่ได้เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับของในกาย เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไป เป็นลักษณะที่เห็นได้ไม่ชัดเจนเท่ากับกาย ทีนี้อาการที่เห็นได้ไม่ชัดเจนนี่แหละ แต่มุมหวังจึงเป็นประเด็นความแตกต่าง ระหว่างคนที่ได้ฟังธรรมกับคนที่ไม่ได้ฟังธรรม คือคนที่ไม่ได้ฟังธรรมในสถานที่นี้เขาเรียกใช้คำว่า wandering นั่นก็คือคนที่ยังติดอยู่ในโลก คนที่ยังไม่เคยฟังธรรมยังไม่ประเสริฐ แต่คนที่ได้เคยฟังธรรมแต่เป็นคนประเสริฐ เขาก็ใช้คำว่า noble noble แปลว่าประเสริฐ instructed noble แต่ถ้าบอกว่าคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมก็คือ uninstructed waddling ทีนี้ความแตกต่างกันตรงนี้แหละท่านฟังที่ว่า จะสามารถสังเกตเห็นความไม่เที่ยงในกายได้ไหม สามารถสังเกตเห็นความไม่เที่ยงในจิตได้หรือไม่ แต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมยังติดอยู่ในโลกก็จะสังเกตเห็นความไม่เที่ยงในกายได้ แต่จะสังเกตเห็นความไม่เที่ยงในใจได้ยาก แต่ถ้าคนที่เคยฟังนั้นก็สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ทั้งสองอย่าง เห็นแล้วยังไง คือถ้าเห็นได้นะไม่ว่าจะในกรณีใดในกรณีหนึ่งนะจะเห็นทางกายก็ได้ เห็นทางใจก็ได้เห็นความไม่เที่ยงแล้ว จะมีความเข้าใจในเรื่องของความไม่ใช่ตัวตน แต่ความไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตาเนี่ยหมายถึงความที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยเหตุปัจจัยแต่มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอาการที่มันเกิดขึ้นหรือดับไปโดยอาศัยเหตุโดยอาศัยปัจจัย ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า dependent origination ลองฟังเรื่องราวตรงนี้ถัดมาในประสูตรเดียวกันนั่ที่ว่าเมื่อคนที่ได้ฟังทำรรู้เรื่องแล้ว เห็นความไม่เที่ยงในกายก็ตามเห็นความไม่เที่ยงในจิตก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลรู้ว่า สิ่งนี้เป็นอนัตตาพระเจ้าอธิบายถึงความเป็นอนัตตาในหมวดธรรมต่าง โดยใช้คำว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น นั่นคือปฏิจจสมุปบาทนะครับพเจ้าอยากให้ท่านฟังได้ลองฟังทำความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ในเรื่องของสายที่เกิดแห่งทุกข์แล้วก็ความดับไปแห่งทุกข์ พระเจ้าได้ตรัสสรุปในพระสูตรนี้นะว่าถ้าคนที่มีการฟังธรรมสดับฟังธรรมแล้ว มีความเข้าใจในเรื่องของความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในกาย หรือว่าความไม่เที่ยงในจิตก็ตาม ก็สามารถที่จะเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผล สิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ว่าพิสุต้องหลาย อริยาสาวกผู้มีการสดับย่อมทำในใจ โดยแยบกาย ซึ่งปฏิจจสุปบาทนั่นเดียวว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ เพราะมีอวิชชา จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขาร จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณ จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูป จึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายตนะ จึงมีผัสสะเ เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนา จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหา จึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิด เพราะมีการเกิด จึงมีความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดแห่งกองทุกทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ Therein because the instructed noble disciple attends closely and carefully to dependent origination itself thus when this exists that comes to be with the arising of this that arises When this does not exist, that does not come to be. With the cessation of this, that ceases. That is, with ignorance as condition, volitional formation come to be. With volitional formations as condition, consciousness. With consciousness as condition, name and form with name and form as condition, six sense basis. With six sense basis as condition, contact. With contact as condition, feeling. With feeling as condition, craving comes to be. With craving as condition, clinging with clinking as condition, existence. With existence as condition, birth come to be. With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair come to be. Such is the origin of the whole mass of suffering. และ เพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารพระมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งการเกิด ระมีความดับแห่งการเกิดนั่นแล ความแก่ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ but with the remanderless i fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations. With the cessation of volitional formations, cessation of consciousness. With the cessation of consciousness, cessation of name and form. With the cessation of name and form, cessation of the six sense bases. With the cessation of the six sense bases, cessation of contact. With the cessation of contact, cessation of feeling. With the cessation of feeling, cessation of craving. With the cessation of craving, cessation of clinging. With the cessation of clinging, cessation of existence. With the cessation of existence, cessation of both, With the cessation of both, aging and death, sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair cease. Such is the cessation of the whole mass of suffering. ภิกษุทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมนายแม้ในสัญญา ย่อมนายแม้ในสังขาร ย่อมนายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ทราบชัดว่า การเกิดสิ้นแล้ว รหมจรร์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้มีอีกอย่างนี้ Seeing first because the uninstructed noble disciple experiences revulsion towards form, revulsion towards feeling, revulsion towards perception, revulsion towards volitional formations, revulsion towards consciousness. Experiencing revulsion, he becomes dispassionate. Through dispassionate, his mind is liberated. When it is liberated, there comes the knowledge. It is liberated. He understands destroyed is both The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more for this state of being. ลักษณะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความที่มันเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีเหตุมีผล แต่มีเหตุมันก็เกิดขึ้นผล มันก็จึงมี ถ้าเหตุมันไม่มีผลมันก็ดับไป ลักษณะการเห็นอย่างนี้เรียกว่าการเห็นตามที่มันเป็น แต่คือเห็นตามที่เป็นจริงแต่ในที่นี้เขาอธิบายว่าบุคคลเรียนตามที่เป็นจริง แล้วก็สามารถที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางนบรรลุถึงขั้นสูงสุดแห่งการปฏิบัติได้ ในที่นี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามแต่เกี่ยวกับเรื่องพระสูตรบ้าง หรือว่ามีความคิดเห็นในเรื่องของรูปแบบรายการถึงที่เราจัดในลักษณะที่ให้ฟังเรื่องของสองภาษาบ้าง หรือว่าถ้าต้องการจะสอบถามคำถามใดๆเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อกับทางรายการ โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตร มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่ 1 หมู่ 8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี หรือว่าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a .com ที่นั่นก็สามารถฟังย้อนหลังได้ ถ้าต้องการฟังหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องธรรมะใด ๆ วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูร์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร